Հայացք։ Ծովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Եթերում հայաց հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։ թեմաները համառոտ։ Տշնամուն դիմակայելու ռեսուրսներից մեկը ներքին համերաշխության հասնելն է։ Անդրանիկ Զորավարի նամակը Ղարաբաղի հայոց ազգային խորհրդին, Սպայական միությանը, Հույդա կենտրոնական կոմիտեին եւ Սոկրատբեկ Շահնազարյանին։ հայացք հաղորդաշարն է եթերում։ Տշնամուց Facebook-ից ավելի դաժան մեր տունը քանդում է ներքին անկայունությունը, թե դրսից հրահրվող, թե ներսում պարակտման հուրը բորբոք պահողների կողմից ստեղծվող։ Պատերազմում պարտվելուց հետո թվում էր երկրի համար պատասխանատունները կստաֆեին։ Պետական ու անձնական շահերը չէին շփոթի։ Անօրենությունները չեմ ասում արմատախիլ կանեին, իրենց չեզոքությամբ չէին խրախուսի։ Այո, Արցախը պիտի վերականգնվեր ծանրագույն հարվածից հետո։ Դա իշխանությունների պարտականությունն էր, եւ ոչ թե նրանց կողմից ձեռնարկված արտառոց ինչ որ բան ժողովրդին հուսադրում էին, թե ամեն ինչ լավ կլինի, սակայն իրենց իսկ ներքին կասկածները ստիպում էին ոչ մի հնարավորություն բաց չթողնել սпасարկելու սեփական շահը։ Կադրային քաղաքականությունը սկզբից էլ մեր թույլ կողմերից է եղել։ Տարիների հետ ոչ թե շտկվել է, ավելի է խորացել նախարարներն այնքան հաճախ էին փոխվում, որ չէիր հասցնում անունները հիշել։ Գյուղնախարարին եթե կրթության նախարար նշանակեին, չեր հրաժարվի, աթորից հոչեր ընկնի։ Պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնողների ոչ քիչ մասի ոչ կոմպետենտ լինելը, կառավարչական հմտություններ չունենալը նույնպես աղետ բերի մեր գլխին։ Մի օրինակ ընդհանրապես գաղափարախոսական բնագավառից Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից ամիս անց դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանը գրավեց Հադրութի շրջանից մեզ մնացած Խծաբեր Թուհին թաղեր գյուղերը։ Հանրային ռադիոյի լրատվական ծրագրի ուղիղ եթերում Հանրապետության նախագահի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետը հայտարարեց, թե անցած մեկ ամսում ոչ մի լուրջ միջադեպ չի գրանցվել։ Լուրջը կրկին Ստեփանակերտի մատույցներին մոտենալը պիտի համարվեր, որ ցայտնոտից կիլոմետրեր հեռու փախչեին զգուշանում էին ճշմարտությունն ասելուց, որպեսի ռուսաստանյան խաղապահների քեֆը հանկարծ չկոտրվեր, այդ ու հետագայում տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ կես ճշմարտությունն ասելը մեր զգուշավորական պահվածքը եւս հանգեցրին Բերձորի Լաչինի Միչանսկի փակմանը։ Վերջին 15 տարիներին գաղափարախոսական ոլորտին պետական այրերը ոչ թե մատների արանքով են նայել, այլ կարելի է ասել չեն էլ նայել։ Գաղափարախոսությունը զենք չէր, զենքը առաջնայինը կոմերցիան էր։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Արայիկ Հարությունյանը հայտնելով պաշտոնից իր հրաժարականի որոշման մասին նշել է, որ նկատի է ունեցել եւ իշխանությունների նկատմամբ ժողովրդի վստահության նվազելը։ Չեմ կարծում, որ այնքան իրատես չէր, որ չգիտակցեր, որ ընտրությունում հաղթելը դեռևս իրեն վստահել չէր նշանակում։ Նախագահի հանդեպ անվստահությունը խորացել է պատերազմի օրերին, պարտությունից հետո շրջափակման պայմաններում երկիրը աղետի մարդկանց սովամ մամահության եզրին հասցնելը։ Եթե դիտմամբ արհեստականորեն է այսպիսի վիճակ ստեղծվել, որպեսի Ադամի ճանապարհը բացվեր ու Ադրբեջանը ցինիկի պես իտես աշխարի ալյուրով բեռնատարները հասցներ Ստեփանակերտ, իր իսկ թեթև ձեռքով սովի մատնվածներին իբրև օգնություն, ապա շատ ավելի վատ Գերտերություններին միջազգային կառույցներին հավատալն ամենևին արդարացում չէ, Ներողությունը մի կտոր ցամաք հաշ չէ, որ ծնողը դնի երեխայի հետ ու դպրոց ուղարկի, որպեսի նա չշաթափվի։ Ներողությունը սովից մահացած տղամարդուն չի կենթանացնի, գերիներին ու պատանդներին չի վերադարձնի։ Հակարիի կամրջի Ապորինի անցակետից ադրբեջանցիների կողմից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանին ազատություն չի բերի։ Հավատալ կարող էր շարքային քաղաքացին եւ ոչ պետության գլուխը։ Եթե անգամ հավատացել է, ինչին ուզում եմ հավատալ, ուրեմն խորապես չի տիրապետում աշնանային պատերազմի շարժառիթներին ու մեր պարտության պատճառներին։ Իր հավատով աշխարհակաղակական խաղերի մեջ Արցախի գործոնը մտեցրել է զրոյական նիշի։ Իսկ ինչու չէր հավատում, որ մեր զինվորներն իսկապես մարտնչել են, որ խուճապ ու քաոս արհեստականորեն է ստեղծվել, ինչու էր տղաներին կռվից խուսափելու, կորոնավիրուսով ու դիզենտերիայով հիվանդանալու համար մեղադրում, պատերազմից անմիջապես հետո, սակայն որոշ ժամանակ անց Չամիչի պես շքանշաններ ու մեդալներ բաժանում։ պետություն ղեկավարելը բիզնես ղեկավարել չէ, չափազանց բարդ բան է, լրջագույն պատասխանատվություն։ Դժբախտաբար մեզանում պետության որպես ինստիտուտի նկատմամբ թեթև վերաբերմունքը գերակշռում էր։ 2020 թվականին նախագահ ընտրվելու համար 14 տեխնացու էր պայքարում, 14 տեխնացու փոքրիկ Արցախում։ Իսկ ովքեր էին տեխնացունները, ուղակի զավեշտ էր Եվ նման դրվագներն են նաև, որ Ադրբեջանի բերանում լեզու են տնում մեզ անվանելու խամաճիկային պետություն։ Նախագահի տեխնացուների բանավեճը հիշում եք հերոստատեսության ուղիղ եթերում։ Խայտարակություն էր, ուրիշ ոչինչ ցավում եմ, բայց նույնիսկ այս բարթագույն ժամանակաշրջանում, երբ թվում է պիտի գիտակցվի, որ պետության ղեկը ստանձնելը ինքնազոհաբերություն է, ներքին թեժ պայքար է ցավալված, չգիտես հանուն Արցախի, թե անձնական парքի, իսկ գուցե այդ մեկը, որ պատրաստ է իր անձը մոռանալ իշխանական օղակներում չէ։ Մեզ այսօր ուժեղ ձեռք է հարկավոր։ Սնամեջ ժողովրդահաճո հայտարարություններից հոգնել ենք։ Ճգնաժամն այսչափ չէր խորանա, եթե ժամանակի միջոցներ ձեռնարկվեին, բարենային անվտանգության մասին հոգացվեր, ապրանքների ստացումն ու բաշխումը կենտրոնացվեր։ Հուլիսի 15-ից ոչ մի ապրանք Հայաստանից չի մտնում Արցախ, ու մնացել են հացահայտիկայինների հնձվող արտերի հույսին։ Տարատեսակ օկնություններ բաժանելով ճգնաժամ չի հաղթահարվի։ Մեր շրջապատում կա մարդիկ, ովքեր 1990-ականների դժնդակ օրերին կառավարել են երկիրը։ Կառավարման համակարգի պատասխանատուններն այս ճգնաժամային պայմաններում հարկ համարել են խորհուրդ նրանցից, դիմել նրանց օկնությանը։ Կասկածում եմ Հայաստանի գործող իշխանությունները Ադրբեջանի հետ գուցե համահավասար մեղսակից են գրեթե 9-ամսյա շրջափակմանը, երբ Նիկոլն անցած տարվա հոկտեմբերին Պրահայում ասել է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը, մեր իշխանությունները հրաապարակավ չեն անդիմացել, միայն վերջերս համարցակվել են մի թեթև կսմթել, ակնարկելով, որ Հայաստանում զգույշ լինեն արտահայտությունների մեջ։ Ռուսաստանը միանգամից խաղում է մի քանի լարի վրա, ու նրա համար առաջնայինը ոչ Արցախի, ոչ Հայաստանի շահերն են, այլ սեփական, ինչը բնական է, եւ անվերապահորեն նրան վստահելը քաղաքական միամտություն է։ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում մանևրելը դժվար է, բայց հո Հայաստանի հետ կարելի էր ուղիղ խոսել։ Ինչն էր խանգարում։ Ռուսաստանն օտար պետություն է եւ մեր հանդեպ նրա пассив վերաբերմունքը մեզ այնքան չի խոցում, որքան Հայաստանի իշխանության։ Օրեր առաջ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքում ստեղծված վիճակը հետևանք է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու։ Զախարովան քաչ գիտի, որ դա ընդամենը բանավոր հայտարարություն է, հաստատուղթ ստորագրված չէ, բայց այսպես ասած խաղացնում է այդ հանգամանքը։ Հայաստանի Հանրապետության արգուսնախարարությունը կոշտ է պատասխանել, հիշեցնելով ռուսական կողմին էական հանգամանքներ, դեպքեր ու իրադարձություններ, մասնավորապես Հադրութի շրջանի երկու գյուղերի, Փարոխի, Լաչինի Միչանսկի արգելափակման, երբ ռուս խաղաղապահները չեն արձագանքել Ադրբեջանի ապօրինի գործողություններին երկու կողմերն իրար երեսի շպրտել են ճշմարտություններ ու կիսաճշմարտություններ, չեն խնայել միմյանց, սակայն երկուսն էլ անազնիվ են մեր հանդեպ։ Այսպես Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը երբեք չի եղել տարածքային վեճ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև եւ մշտապես եղել ու շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների ու անվտանգության հիմնահարց, այսպես ասած, մոռացել է մի կարևոր հանգամանք՝ չի շեշտել ինքնորոշման իրավունքը։ Ասում են, սովը մարդուն ճշնամու դուրն է տանում։ Ճշնամին ինքն է եկել մեր դուրը, ասկերանի մատույցներ սովից մեզ փրկելու համար փրկագինը մեր պետության, Արցախի հանրապետության չլինելն է։ Սա չպիտի լինի մեր ապագան։ Բարենային մեր pašարներով երկար չենք ձգի, ինչը գիտի եւ ճշնամին, ու նա չի շտապում։ Եթե կարողանանք հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը, թե ներքին, թե արտաքին ճակատներում, ապա հումանիտարն ինքնստինքյան օրակարգից դուրս կմաղվի։ Արցախցին կամենում են ներքին համերաշխություն, որ հին ու նոր մեղքերի համար վեճերը թողնվեն հետոյին, կենտրոնացվեն մեր ունեցած ռեսուրսները, ճիշտ մարդիկ նշանակվեն ճիշտ տեղում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Անդրանիկ Զորավարի նամակը Ղարաբաղի հայոց ազգային խորհրդին, Սպայական միությանը, Հույդա կենտրոնական կոմիտեին եւ Սոկրատբեկ Շահնազարյանին գրված 1919 թվականի փետրվարի 8-ին։ Ստացած եմ ձեր բոլորի նամակները կփութան պատասխանել եւ հայտնել, որ այս վերջին 4 տարվա փորձությունը պետք է ստիպել ձեզ այլևս վերջ տալ անհամաձայնություններու, ապա եւ խաչվող գործունեության եւ գործել համերաշխորեն։ Կմաղթեմ, որ համագումարից հետո ազգային խորհուրդը իրական արտահայտիչ լինի Ղարաբաղի ազգաբնակչության բոլոր դասերուն եւ հաջողի մտցնել կարգուկանոն եւ իշխանություն, ինչ կվերաբերի Ադրբեջանին ենթարկվելուն կամ ոչ, այդ դուք կվճռեք։ Գլասին, որ շատեր արդեն ստացել են ադրբեջանական պաշտոններ եւ այս կերպով փաս դարձավ ադրբեջանին, որ պնդե թե Ղարաբաղը կընդունի ադրբեջանի տիրապետությունը, այլևս Էրզրումի առակը չենք այն Ղարաբաղը, որ ռուս կառավարության 30000 զինվոր կտար, այժմ թող տա միայն 10000 զինվոր։ Ձեզնե շատերը ծանոթ են իմ դրությանը, չեք կռնար սпасել, որ այս միջավայրի մեջ հրաշքներ կարելի լինի կատարել։ Իմ որոշումն ամփոփող է։ Մի քանի օրից իդ գնում եմ Սիսիան եւ ավելի հառաջ։ Ինչ կվերաբերի ձեզ տալիք օժանդակությանս, կտրամադրի միայն երկու փիլիմոտ, 50000-ի չափ պատրոն, որոնց փոխադրության ծախսը կթողնիմ ձեզ։ Միայն անհրաժեշտ է, որ այդ իրերու ստացման մեջ չլինի խոսքեր։ Կմաղթիմ ձեզ կատարյալ համերաշխություն եւ հաջողություն։ Լսեցիք Անդրանիկ Զորավարի նամակը Ղարաբաղի հայոց ազգային խորհրդին Սպայական միությանը Հույդա կենտրոնական կոմիտեին եւ Սոկրատբեկ Շանազարյանին գրված 1919 թվականի փետրվարի 8-ին։ Ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի սեպտեմբերի 5-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։